Canzonoi mildigas doloroin. Che musico povas reducti ne nur stresson, sed ancau doloroin, tio estas science pruvita. Canada esplorista te amo, nun el trovis, ciui canzonoi plei bone mildigas la dolor senton. Ce tio povas aperi grandai individuai differenzoi. Ien ec cono, ciu povus ancau pli bonigi, La contraudoloran terapion. La plei grava resulto de la studajo, quiu nun estis publicigita in faca giornalo, estas? Ne estas nur tiu unu sola canzono quiu ebligas mildigon de doloroi, cae ecne estas ideala stilo por tio, exemple maestreciga musico, quia gi estas iam ofte audebla en la studioi de dento curacisto, char cion efficon certa canzono havas alla dolor sento, tio varias de homo al homo. Gis nun ai esploro iam montris, che musico povas esti eblezzo por subpremi la dolor senton sen medicamentoi. Reductita dolor sentemo aperas, se dolor signaloi interrompiges inter la ec efico cae la momento en ciui ili estas conscie perceptatae ciel doloro. Cae tio estas la celo de la contrau dolora terapio ciu estas atingebla sur diversai voioi. Che musico povas esti uno el tiui voioi, tio jam estas conata dum pli longa tempo. Ciuin etsoin musico devas posedi por efici dolor mildige, tio gis nun tamen nur malmulte estis prilumigita, scribas la esplorista teamo de la Universitato de Montrealo en Canado. Gis nun ai studagioi iam montris, che musico, kiu estas electita, de la test personoi mem, montras pli bonan efficon ce la mildigo de la doloro. La sciencistoi en Montrealo nun volis pli detale esplori CIO estas decida por la mildiga e fico de tiui preferatae canzonoi. En pridolora laboratorio ili plenumis dolor TESTOIN ce sestec test personoi, kiui antaue iam estis respondintai demandoin prisiai preferatai musicajoi. En la experimento, oni elmetis ilin pli poste al termicae sens impressoi simile al sento se tasso cun varmega teo estas premata sur la hauton samtempe cun tio estis ludata e canzono e de ciu foie proximume sep minutoi la auscult la auscultado de la persone preferata musico habis entio pli grandan efficon alla intensetzo de doloro diras la cefa autoro. Neconata mal streciga musico, multe mal pli reductis la intensetson de doloro, cae la cuntio ligitain malagrablain sentoin. Por el trovi, kiwi aspectoi de la musico havas apartan influon alla dolor sento, la esploristoi cun consideris, helpe de la antaue farita interviuo, pluan nivelon en sia analiso la emozia in reago in della test personoi ie ties preferata i canzonoi sur base de tio ili attribuis la son tracoin al quar diversa temoi cormova tranquilliga, serena kai stimula en la experimento la esploristo constatis che tiu quar diversa i temoi diverse efficis alla percepto de doloro. Favoratae canzonoi, ciui estis priugitae ciel cor movae, reductis la dolor senton plei forte. Estas laula esplorista te amo la dolc amarae sinfonioi inter la favoratae canzonoi, ciui plei multe helpas el teni corpan dolorum. Do, tiu musico, kio est sam tempe doloriga kai bella. Ni el trovis, che emoziae reagoi ie musico ludas tre fortan rolon ce tio, ciu tiu musico havas efficon alla doloro, diras la autoro. La test personoi perceptis la doloron, kiel mal pli forta, se ili dum la applico de doloro, auscultis canzonoin, kiuin ili mense cun ligis cun cormovai, dolc'amarai, emoziai travivazoi.